Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Jesen je 1930. godine. Kralj Abdulaziz bin Abdel Rahman al-Faisal al-Saud, na zapadu poznat kao Ibn Saud, vladar golemog područja od Crvenog mora do Arapskog zaljeva te od Iraka do Jemena, rekao je Harryu Sinjanu Filbiju ove riječi. O Filbi, kada bi mi netko dao milijun funti, dao bih mu sve koncesije koje on želi. Filbi je nekadašnji britanski kolonijalni službenik koji je prešao na islam i postao prijatelj i savjetnik kralja Ibn Sauda, odgovorio citatom iz Kurana i sure Grom. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Godine 1932. Ibn Saud proglasio je kraljevinu Saudijsku Arabiju, ali željenih milijun funti nije stizalo. Kralj imao loša iskustva sa zapadnjacima koji su dolazili u potrazi za koncesijama. Novozelanđanin Frank Holmes, kojeg su u zemljama oko Arabskog zaljeva nazivali Abu Neft, otac nafte, dobio od kralja koncesiju za traganje za naftom, ali Holmes je bankrotirao i ostao kralju dužan 6000 funti. Ali onda su u natjecanje za koncesije došli puno veći igrači. U godini kada je Ibn Saud proglasio stvaranje Saudijske Arabije, Standard Oil of California našao je naftu u Bahreinu, otoku udaljenom 22 km od obale Saudijske Arabije. Geolozi i inženjeri Sokala smatrali su da ako nafta ima u Bahreinu, onda je mora biti u Saudijskoj Arabiji. Kralj je konačno dobio svoju koncesiju. Rachel Bronson u knjizi Gušće od nafte piše Godine 1933. kralj koji je onako bio sklon Amerikancima s obzirom na njihov uspjeh u Bahreinu i na navodni nedostatak interesa za kolonijalne intervencije na Srednjem istoku, dao je Sokalu koncesiju. Tvrtka je pristala dati kralju beskamatnu pozemicu u zlatu od 30.000 funti i drugu pozemicu od 20.000 koja će biti isplaćena kroz 18 mjeseci. Saudijska Arabija pristala je vratiti pozemice u nafti, ako ona ikada bude nađena. Kralj je također osigurao godišnju isplatu od 5000 funti. Vjeruj u Boga i potpiši, potaknuo je kralj svog ministra financija Abdullaha Sulejmana. Saudijska koncesija, u grubo velika kao Teksas, Novi Meksiko i Arizona zajedno, bila je jedina naftna koncesija na Srednjem istoku koju su isključivo posjedovali i njome upravljali Amerikanci. Sokal je znao koga treba poslati u Saudijsku Arabiju. Glavni geolog, ali i čovjek za odnose s kraljem, bio je Thomas C. Berger, koji je vrlo brzo savladao arapski. Kada ga je kralj čuo kako govori, uzviknuo je mašala. Sokal je za rad u Saudijskoj Arabiji osnovao posebnu tvrtku Californian Arabian Standard Oil Company ili KASOK. Pet je godina Kasok tražio crno zlato. 4. ožujka 1938. njegovi su bušači konačno u bušotini Damam 7 nabušili naftu. Iz tog je izvora sukljalo 1500 barela na dan. Tada je prosječni američki izvor nafte proizvodio 100 barela na dan. Tek će sad kralj dobiti svojih milijun funti. Njegovi prvi tantijemi od nafte iznosili su milijuni pol funti. Kralj je 1. svibnja 1939. u povrci od 2000 ljudi, koji su prevezeni u 500 automobila, došao do naftnih polja na istoku svoje kraljevine i otvorio ventil, nakon kojeg je nafta potekla prema tankerskom terminalu. Tada je Tomasu Bergeru rekao ove riječi. Znate li što će naći kada ljudi dosegnu Mars? Amerikanca koji u pustinji traži naftu. Kralj je povećao područje koncesije. Sada je ono zauzimalo skoro polovinu površine njegove kraljevine. 1939. Kasok je u Saudijskoj Arabiji crpio na dan 11.000 barela nafte ali onda je izbio drugi svjetski rat. Godine 1940. talijanski zrakoplovi bombardirali su naftna polja u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Nekako su uspjeli promašiti sva ta naftna polja, ali to je bilo dovoljno da prestane rad na perspektivnim poljima Abu Hadr i Al-Abkaik. Za vrijeme drugog svjetskog rata Saudijska Arabija nije samo zbog nafte privukla pažnju američke vlade. Tada visoko pozicionirani funkcionar State Departmenta, kasniji državni tajnik predsjednika Trumana, Dean Acheson, ovako je opisao razloge zašto je Saudijska Arabija postala još zanimljivija Sjedinim državama. Achesonove riječi nalaze se u knjizi Rachel Brosnan. Saudijska Arabija leži između vitalnih pomorskih puteva u Crvenom moru i Perzijskom zaljevu i preko nje prolazi izravni zračni put koji ide do Indije i dalekog istoka. Vlada Saudijske Arabije bila je krajnje naklonjena savezničkim snagama i dopustila je zrakoplovima Sjedinjenih država da lete iznad nekih nenastanjenih zona Saudijske Arabije. Što više vojska će u neko vrijeme poželjeti dobiti velika aerodromska postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Mišljenje je State Departmenta da će biti teško dobiti dodatne povlastice od vlade Saudijske Arabije ako nismo spremni dati dodatnu izravnu pomoć toj zemlji. Za jamstvo dodatne pomoći pobrinut se nitko drugi nego sam predsjednik Sjedinjenih država Franklin Delano Roosevelt. Dva mjeseca prije svoje smrti, nakon vjerojatno najvažnije konferencije Velike Trojice održane za vrijeme drugog svjetskog rata, on će krenuti na dug i iscrpljujući put prema Srednjem istoku. Daniel Jörgin u knjizi Nagrada, Epska potraga za naftom, novcem i moći, piše. Sredinom veljače, odmah nakon konferencije u Jalti, predsjednički zrakoplov Sveta Krava dopremio je Roosevelta i njegove savjetnike iz Rusije do zone Suezkog kanala u Egiptu, gdje su se ukrcali na USS Quincy, krstaricu usidrenu u velikim gorkim jezerima u kanalu. Drugi američki brod, razarač USS Murphy, privezao se uz krstaricu. Na njemu je bio počasni gost, Ibn Saud. Za saudijskog kralja to je možda bio tek drugi put izvan njegovog kraljevstva. Prije ovog puta on je prije 45 godina iz Kuvajta, gdje je bio u izgnanstvu, poduzeo prvi korak, napad na Rijad, kako bi zagospodario Arabijom. Prije nekoliko dana u pratnji 48 ljudi ukrcao se u Džedi na Murphy. U njegovoj pratnji bilo je i stotinu živih ovaca za jelo, ali nakon kratkih pregovora njihov je broj smanjen na samo sedam. Ibn Saud odbio je ponudu da spava u kapetanovoj kabini i spavao je na palubi, u šatoru podignutom na pramcu od cerade i opremljenom orientalnim tepisima i jednom od kraljevih osobnih stolica. Kada se Ibn Saud ukrcao na krstaricu Quincy, Roosevelt, inače strastveni pušač, prestao je paliti cigaretu u kraljevom prisustvu. Američki predsjednik i saudijski kralj brzo su uspostavili sjajne odnose. Daniel Jurgen piše. Rooseveltovi interesi bili su židovska država u Palestini, nafta i posljeratna konfiguracija Srednjeg istoka. Ibn Saud želio osigurati stalnu američku prisutnost u Saudijskoj Arabiji nakon rata, prije svega kako bi imao protutežu onome što je smatrao kroničnom prijetnjom svojoj vladavini britanskom utjecaju u regiji u odgovoru na Rooseveltovu želju za stvaranjem židovske države u Palestini, oštri anticionist Ibn Saud predložio je da se raseljenim židovima koji su nekako preživjeli rat da nacionalna država u Njemačkoj. U jednom trenutku kralj je objavio da je on predsjednikov brat blizanac zbog slične dobi, odgovornosti za dobrobit svojih država, njihovih interesa za poljoprivredu i teških tjelesnih boljki. Predsjednik je zbog dječje paralize bio u invalidskim kolicima, a kralj je teško hodao i nije se mogao popeti stepenicama zbog ratnih rana u nogama. Vi ste sretniji nego ja, jer još uvijek možete hodati na svojim nogama, a ja moram koristiti kolica svuda kuda idem, rekao je Roosevelt. Nemoj, prijatelju, vi ste sretniji, odgovorio je kralj. Vaša kolica odvešće vas kamo god želite i vi znate da ćete tamo stići. Moje noge su sve manje pouzdane i postaju slabije iz dana u dan. Ako tako lijepo mislite o mojim kolicima, rekao je Roosevelt, daću vam jedna poput njih, jer imam dvoja na brodu. Rooseveltova kolica bila su premala da bi visoki jaki Ibn Saud mogao u njih sjesti, ali ona su postavljena na počasno mjesto u kraljevim privatnim odajama. Ono što je dogovoreno za vrijeme tog petosatnog sastanka na krstarici Quincy bit će temelj strateškog savezništva koje traje do dan danas. Brzo je postalo jasno da je saudijska nafta preveliki zalogaj za kasok. Standard Oil of California trebao je partnera. Kralj Ibn Saud imao je samo jedan uvjet, da tvrtka partner bude u 100% američkom vlasništvu. Američki tajnik za mornaricu James Forrestal imao je sličan uvjet. Nije me briga koja će tvrtka ući u partnerstvo sa Sokalom, dok to bude američka tvrtka. Prvo je Sokal za partnera odabrao Texaco, tvrtku nastalu na bogatstvu teksaške nafte. Ali i te dvije tvrtke nisu se mogle nositi sa saudijskom naftom i trebali su još partnera. U taj su posao onda ušle dvije nasljednice Rockefellerovog Standard Oila, Standard Oil of New Jersey i Soconi Vacuum. Te četiri tvrtke stvorile su novu super tvrtku, Arabian American Oil Company ili Aramco. Ta će tvrtka izrasti u jednu od najmoćnijih na svijetu. S njom će američka nafta zagospodariti svijetom. I tako će biti skoro dva i pol desetljeća. A onda će jedina točka spora na susretu Roosevelta i Ibn Sauda postati razlog najvećeg razilaženja Sjedinjenih država i Saudijske Arabije. Rachel Brosnan piše. Krajem kolovoza 1973. egipatski predsjednik Sadat i sirijski predsjednik Al-Asad sastali su se u Damasku motivirani dubokom željom da povrate teritorij i politički položaj izgubljen 1967. u ratu s Izraelom, dvojica vođa dogovorila su se da sljedeći arapsko-izraelski rat počne 6. listopada te godine. Nakon Damaska Sadat je otputovao u Rijad. Kralj Faisal obećao je da će, ako to Egiptu bude trebalo, Saudijska Arabija iskoristiti naftu kao oružje protiv izraelskih podupiratelja. Ali dajte nam vremena, tražio je Faisal. Ne želimo upotrijebiti naše naftno oružje u bitki koja će potrajati samo dva ili tri dana i onda prestati. Želimo vidjeti bitku koja će potrajati dovoljno dugo da se mobilizira svjetsko javno mnijenje. Od šestodnevnog rata iz 1967. saudijski kralj Faisal upozoravao je Sjedinjene države da će ako se Izrael ne povuče s okupiranih teritorija u tom ratu, Saudijska Arabija morati nešto napraviti. Sjedinjene države nisu bile uvjerene da je ta prijetnja stvarna. 16. listopada 1973. u Kuvajtu sastali su se ministri za naftu zemalja članica OPEC-a i dogovorili da se cijena nafte poveća s 3 na 5 dolara i 12 centi za barel, te da se proizvodnja nafte smanji za 5%. Država Izrael zatražila je od Sjedinjenih država hitnu vojnu pomoć od 850 milijuna dolara. Administracija predsjednika Nixona odobrila je Izraelu pomoć od 2,2 milijarde dolara. Kada je to saznao, kralj Faisal ne samo da je podržao sve odluke OPEC-a, nego i smanjio saudijsku proizvodnju nafte za 10%. A onda je došao najjači udar. Saudijska Arabija najavila je uvođenje embarga na izvoz nafte Sjedinim državama. Taj prvi naftni šok došao je za Sjedinjene države u najgore vrijeme govori profesor doktor Igor Dekanić prvo, američka klasična naftna ležišta, ona sa najjeftinijom proizvodnjom, su već polako bila iscrpljena. S druge strane, potencijalna velika nalazišta u tehnološkom i geološkom smislu nisu bila tako profitabilna kao ona ranije, jer su imale takozvana, jer su pronađena nafta u škriljavcima, u šejlovima, u strukturama koje nisu omogućavale tako jeftinu proizvodnju i zbog toga su Sjedinjene američke države optimirajući na kompanijskim razinama najbolji odnos troškova i proizvodnje, maksimalno razvijali proizvodnju najjeftinije nafte, a to znači one nafte na Bliskom istoku, i počele tu naftu širiti svuda po svijetu. Na toj nafti je praktično preko Maršalovog plana obnovljena zapadna Europa, jer je domaći ugljen zapadne Europe bio puno skuplji i rekao bih možda je nesgodna reći, socijalno nepovoljniji, jer rudnici ugljena zahtijevaju veliku radnu snagu, rudari ugljena su uvijek bili tradicionalno vrlo buntovni, a naftna industrija treba malo radne snage, tehnički specijalizirane radne snage i u naftnoj industriji nikad nije bilo štrajkova. Sve do iranske revolucije, ali je to bio štrajk više protiv zapadne dominacije u naftnoj industriji nego protiv naftne industrije. I zbog toga su Amerikanci počeli uvoziti naftu u Sjedinjene američke države i zapravo zato jer je ta nafta iz Saudijske Arabije bila vrlo jeftina, jer je cijena njezine proizvodnje bila vrlo niska, jer su to bila enormno velika ležišta od kojih mnoga i dan danas rade. Dakle, Sjedinjene američke države su optimirajući proizvodnju počele uvoziti i sve više naftnu industriju s Bliskog istoka. I to je sve štimalo dok je trajao hladni rat. Posle pobjede u hladnom ratu je također to sve skupa perfektno funkcioniralo prvo desetljeće poslije pobjede u hladnom ratu. Neki su čak, ja mislim, filozofi to nazvali ono prvo desetljeće poslije 1990. dakle zadnje desetljeće u 20. stoljeću Pax amerikana jer je u tih deseta godina socijalizam je poražen kao društveni sustav, Sovjetski savez je propao kao država, Sjedinjene američke države su bile neosporni svjetski vođa i svojevrstan svjetski policajac, kak su nazivali neki analitičari, nafta je bila jeftina i optimirala se na svjetskoj razini. Međutim, države Bliskog istoka su sve više politički jačale i tražile u međuvremenu su obrazovale prve generacije stručnjaka koji su sve više preuzimali nadzor nad vlastitom proizvodnjom i Sjedinjene američke države su imale u političkom smislu dvije opasne situacije u tom naftnom sektoru. Jedna opasnost je bila u bivšim nesvrstanim zemljama, koje su također bile velike izvoznice nafte, koje su nastojale potpuno eliminirati strani utjecaj, to su bio u početku Alžir, Libija, Irak. Godine 1970. režim pukovnika Muamara al-Gaddafija najavio je nacionalizaciju libijske industrije nafte. Nacionalizacija bi najteže pogodila američke tvrtke ESO i Occidental Petroleum. Kada je na pregovore u Tripoli došao prvi čovjek Occidentala Armand Hammer, libijski pregovarač, zamjenik premijera Abdel Salam Ahmed Jalud, zaprijetio mu je pištoljem. Na kraju pregovora američke tvrtke morale su popustiti. U zamjenu za odustajanje od nacionalizacije pristale su na povećanje cijena koncesije za naftu i davanje u libijski proračun poreza za naftu u visini od 20%. Kada je potpisan taj dogovor, jedan od čelnika Standard Oil of New Jersey izjavio je naftna industrija, kakvu smo znali, više ne postoji. Po prvi je put jedna zemlja prisilila američke naftne tvrtke na popuštanje. Zemlja iz koje se crpila nafta uspjela je dobiti više novca od naftnih tvrtki. Druge vođe zemalja članica opec nisu željele zaostati za pukovnikom Gaddafijem. Iranski šah Muhamed Reza Pahlavi umjesto dotadašnje podjele profita s naftnim tvrtkama u omjeru 50-50, 50-50 tražio je i dobio udio od 55%. Slijedila je Venezuela sa zahtjevom da se njezin udio poveća na 60%. Moćne naftne tvrtke vidjele su kuda sve to ide i poslale su pismo OPEC-u u kojemu su tražili sveobuhvatni globalni sporazum sa zemljama izvoznicama nafte. Odgovor im se nije svidio. Daniel Jurgin piše. Pregovarački proces počeo je u Teheranu. Ujedinjene tvrtke predstavljali su George Percy, Exxonov direktor zadužen za Srednji istok, i Lord Strathalmond, direktor British Petroleuma i odvjetnik. 19. siječnja Percy i Lord Strathalmond susreli su se s Opekovim zaljevskim komitetom, iranskim ministrom financija Jamshidom Mamuzegarom, obrazovanom na sveučilištima Cornell i Washington, saudijskim ministrom za naftu Zakijem Jamanijem, obrazovanom na sveučilištu New York i na Hardvarskoj školi prava, te iračkim ministrom za naftu Sadunom Hamadijem, koji je imao doktorat iz poljoprivredne ekonomije sa sveučilišta Wisconsin. Tri ministra bila su nepopustljiva. Razgovarat će samo o cijeni nafte za zemlje zaljeva i samo za njih, a ne za ostatak opeka. I to je bilo to. Na privatnom sastanku Jamani je upozorio Persija da je točno da zemlje članice razmatraju embargo na izvoz nafte kako bi ojačale svoj pregovarački položaj prema naftnim tvrtkama. Što više, Saudici i druge zemlje zaljeva podržavale su tu ideju. Percy je bio šokiran. Saudici nikada nisu stavili embargo na naftu, osim u vrijeme rata. Imaju li te zemlje, upitao je on, podršku kralja Fejsala? Da, odgovorio je Jamani, a imaju i potporu šaha. S takvim pregovaračkim stavom nije bilo teško slomiti naftne tvrtke. One su kapitulirale 14. veljače 1971. u Teheranu. Odlučeno je da je dogovor o podjeli profita od nafte 50-50 koji je trajao više od dva desetljeća stvar prošlosti. Novi je omjer 55-45 u korist zemalja OPEC-a. Zemlje OPEC-a izborile su i povećanje cijena nafte od 35 centi za barel. Cijena barela prije toga kretala se nešto ispod 2 dolara. Bio je to samo početak. Sedam sestara, kako je bio naziv za pet američkih i dvije britanske naftne tvrtke koje su vladale svijetom nafte, suočit će se s još većim zahtjevima zemalja izvoznica nafte. S druge strane imali ste bliskoistočne zemlje pod izravnom dominacijom Sjedinjenih američkih država, koje su poticale razvoj domaćih struktura, koje su bile lojalne svjetskom kapitalu i koje su privezane uz odnos svjetskog kapitala. I s treće strane, Sjedinjene američke države su u nekom trenutku prebacile kupnu trgovinu i određivanje cijena nafte s onih nekadašnjeg sustava kompanijskog određivanja cijena, pa sustava državnog određivanja cijena kroz ojačali OPEC, sad je to sve skupa prebačeno na burzu jer je nafta postala burzovna roba u punom smislu riječi. I tada negdje nakon onih velikih diverzija u Sjedinjenim američkim državama 11. rujna 2001. Tada je došlo do, rekao bih, političkog komešanja u cijelom segmentu islamskih ili arapskih zemalja i Sjedinjene američke države su pokušale, da li jesu organizirano ili je to naprosto bio razvoj koji je bio na neki način diktiran pojedinim individualnim odnosima su pokušale demokratizirati i provesti takozvanu arapsku demokratsku revoluciju koja nije uspjela. Međutim, s druge strane, sve one domaće, rekao bih, vladajuće garniture su također počele zahtijevati sve skuplje i skuplje cijene nafte. Da bi se to izbjeglo, onda je nafta potpuno prebačena na burzovni segment trgovanja koji je diktiran ponudom i potražnjom na svjetskim burzama. Na taj način su Sjedinjene američke države ponovno zadobile nadzor, ali sada više ne kroz sedam naftnih kompanija, nego s jedne strane kroz desetak najjačih informatičkih kompanija, jer danas najveće kompanije po kapitalizaciji ni iz daleka nisu više niti Exxon Mobil, niti Chevron. Međutim, te kompanije su danas na 20. ili 30. mjestu svjetske kapitalizacije. Po najjačoj, po svjetskoj kapitalizaciji da danas je najveća Nvidia, pa Apple, pa e, Microsoft, pa Facebook i tako dalje. 11. kompanija je Saudi Aramco sa 1500 milijardi dolara tržišne kapitalizacije u svijetu, zatim 12. je Tesla sa 1100, Chevron ima oko 320 milijardi, a ExxonMobil nešto preko 500. S druge strane, u kapitalu je naftni kapital postao anoniman kroz svjetski financijski kapital, a s druge strane sama proizvodnja e, Sjedinjenih američkih država zadnjih 20 godina je opet više struko porasla upravo na domaćoj nafti, upravo na tehnologiji eksploatacije ovih e, niskopropusnih ležišta u šejlovima, škriljcima i tako dalje. 16. listopada 1973. Jom Kipurski rat trajao je tada već 10 dana. U posjet Washingtonu stigla su četiri ministra vanjskih poslova arapskih zemalja koje je predvodio saudijski ministar Omar Sakaf. Predsjednik Nixon nije imao vremena primiti arapske ministre. Na konferenciji za novinare jedan je američki novinar Sakaba pitao mogu li Saudici piti svoju naftu. Sakaf je odgovorio pa u redu, pićemo je. Tada su već vodeći ljudi Aramkoa bili uznemireni i upozorili su Nixonovu administraciju da bi bilo pametno naći vremena za sastanak s arapskim ministrima. Predsjednik Nixon i njegov državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger primili su ministre na čelu sa Sakafom koji su predsjedniku uručili pismo kralja Fejsala u kojemu je pisalo da ako Sjedine države ne prestanu obskrbljivati Izrael oružjem, onda će arapske države uvesti embargo na izvoz nafte. Nixon je odgovorio da je on predan potpori Izraela. Nije to bio prvi put da saudijska vladajuća kuća upozorava Washington da bi potpora Izraelu mogla biti razlog za pogoršanje odnosa između saveznika. Rachel Brosnan piše. Sredinom kolovoza 1973. Nikolas G. Thatcher, američki veleposlanik u Saudijskoj Arabiji, susreo se s princom Fagdom, tada ministrom unutarnjih poslova. Pak je Tačeru rekao da se Saudijsko vijeće ministara sastalo i dogovorilo da se ne koristi nafta kao oružje. Tačer, kojemu je tada laknulo, prenio je poruku u Washington. Uskoro nakon toga, saudijski ministar za naftu Jamani pozvao je na sastanak glavnog čovjeka za vezu Aramkoa u Rijadu, Michaela A. Amina. Jamani mu je pokazao kopiju Tačerovog tajnog memoranduma koji je bio napisan samo za najviše pozicionirane američke oči. Amin, simpatičan Amerikanac libanonskog podrijetla i umirovljeni marinac, bio je šokiran kad je vidio da je taj dokument dospio u saudijske ruke i slušao je pažljivo što Jamani želi reći. Prema Jamaniju, Washington je morao znati da Fagdova poruka nije zadnja riječ. Jamani je rekao Aminu da bi kralj mogao nametnuti embargo ako dođe do rata između Arapa i Izraelaca. Monarhija nije dovoljno jaka da pregrmi žestinu domaće opozicije, do koje će vjerojatno doći ako Saudijska Arabija ne sudjeluje u akciji protiv Izraela. Preživljavanje monarhije bilo je od najveće važnosti. Jedini koji su uzimali za ozbiljno saudijske riječi i upozorenja bili su vodeći ljudi Aramkoa. Neki od njih desetljećima su radili u Saudijskoj Arabiji i znali su kada Saudici misle ozbiljno. Administracija predsjednika Nixona nije obraćala pažnju na ta upozorenja. Kada je proglašen saudijski embargo, činilo se da se ruši cijeli svijet. I taj šok nije trajao samo nekoliko dana. Na Badnjak 1973. na sastanku OPEC-a u Teheranu, iranski šah Muhamed Reza Pahlavi, koji nije sudjelovao u embargu na naftu, potaknuo je ono što je nazvano pokolj na badnjak, povećanje cijena nafte s 5 dolara i 12 centi na 11 dolara i 66 centi za barel. Na kraju te godine Sjedine države našle su se pred sljedećom situacijom. Između 1972. i 1973. trošak za uvoz nafte povećao se sa 3,9 milijarde na 24 milijarde dolara. To je bila vrlo zanimljiva svjetska situacija koja još nije do kraja dobro proučena. Trebalo bi još vjerojatno provesti neka istraživanja i napisati još neke knjige. Međutim, šta se dogodilo? To je, podsjetimo se, zadnja faza hladnog rata. Vi imate hladno-ratovsku podjelu svijeta, u kojem Srednji istok, s jedne strane SAD kontroliraju Saudijsku Arabiju i ove zemlje oko zaljeva, tada je još Iran pod šahovom vlašću također pod kontrolom Zapada, Irak i Libija i ove ostale zemlje su van kontrole, i one su glavne vodeće u opeku, vodeći akteri tog trenda dizanja cijena nafte i tada se odvijaju ta dva procesa. S jedne strane, trgovanje naftom se praktično, rekao bih, miče sa fokusa svjetske trgovine, nafta se prebacuje na robne burze. S druge strane, vladajuće garniture ovih prijateljskih zemalja, su sve vezane za velike profite na robnim burzama. Njima je omogućeno ili dopušteno ili se tako dogodilo da u nekom trenutku ogromne milijarde dolara naftnih profita transferiraju preko burzi u takozvane petrodolare i zarađuju na njima još nove milijarde. Ove zemlje koje su bile prijateljske u Sjedinjenim američkim državama, njima je čak dopušteno i rekao bih čak i donekle nerazumna igra straženjem povećanja cijene nafte. To je recimo pokojni predsjednik Nixon objasnio u svojoj posljednjoj knjizi koja se zove Size the Moment, a o tome je pisao i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost i vanjskopolitički savjetnik Henry Kissinger u svojoj opet knjizi Svjetska diplomacija i tako dalje. Nixon kaže, mi smo na Bliskom istoku imali glavni problem da je trebalo zaustaviti penetraciju Sovjetskog saveza na bilo koji način. I zbog toga je naša cijena koju smo morali platiti je bila dozvola vladajućim strukturama naših saveznika da se čak bogate više nego što je racionalno da bi spriječili ulazak Sovjetskog saveza i posvemašnji gubitak Bliskog istoka. Na valu tih ekonomskih odnosa SAD i zapadni saveznici su pobjedili u hladnom ratu, uništen je socijalizam kao sustav ali je cijena bila visoke cijene energije i svojevrstan, rekao bih, Rockefeller stari bi rekao nered na tržištu nafte, koji je opet danas na neki način pospremljen, u navodnicima govoreći, time što nafta i naftne kompanije više nisu glavni temelj niti industrializacije svijeta, niti glavni temelj stjecanja kapitala. godini naftnog embarga dogodilo se još nešto što je naznačilo da moć američke nafte pada. Godine 1973. Saudijska Arabija kupila je 25% dionica Aramkoa. Sljedeće godine novcem koje dolazi od višestruko povećanih cijena nafte, Saudijska Arabija povećala je svoj udio u vlasništvu Aramkoa na 60%. Godine 1980. nakon drugog naftnog šoka izazvanog revolucijom u Iranu, Saudijska Arabija kupila je sve dionice Aramkoa i promijenila ime tvrtke. Riječ američka nestala je iz imena tvrtke. Arabian American Oil Company sada se zvala Saudi Arabian Oil Company ili Saudi Aramco. Danas je to najveća naftna tvrtka na svijetu. Ali embargo i taj udarac moći američke vlade nije značio da je savezništvo ugovoreno u veljači 1945. na krstarici Quincy nestalo. Već za vrijeme embarga Saudijska Arabija i Sjedinjene države znale su se dogovoriti o važnim stvarima. Rachel Bronson piše. Kralj Faisal zapovjedio je da se u embargo uključi i američka šesta flota u sredozemlju. Ubrzo nakon toga Rijad je naložio Aramkovu da američkoj vojsci obustavi isporuku nafte. Američki vojni planeri sada su počeli paničariti jer nije bilo dovoljno nafte da se njome opskrbe američki ratni brodovi i da se osigura nafta za sve aktivnosti američke vojske u svijetu. U memorandumu od 30. studenog Pentagon je izvijestio Bijelu kuću da je nestašica nafte u Ministarstvu obrane ozbiljna i da će se bez nalaženja načina da se zadovolji naša potreba za naftom morati zaustaviti operativne snage. Potajnik za obranu William P. Clemens pozvao je čelnike Aramkoa. Nađite način da gorivo stigne do Vijetnama, inzistirao je. Naši klinci tamo ginu boreći se protiv komunista. Pojavio se i problem opskrbe gorivom američkih brodova u sredozemlju, koji su operirali blizu sovjetskih ratnih brodova. U Saudijskoj Arabiji predsjednik Aramkoa Frank Youngers objasnio je situaciju Faisalu. Uhvaćen između svoje mržnje prema cionistima i komunistima, Faisal je, kao što mu je bio običaj, uzeo u ruku svoj bišt, tradicionalnu crnu halju, i rekao Youngersu. Bog vam pomogao ako budete uhvaćeni ili ako ovo dođe u javnost. Aramko je dobio tajno dopuštenje da saudijska nafta ponovno počne teći prema američkim ratnim brodovima i bazama. Nakon naftnog šoka iz 1973. na račune zemalja članica OPEC-a slijevalo se 115.000 tisuća dolara svake sekunde. Najviše novaca zarađivala Saudijska Arabija. Administracija predsjednika Nixona znala je da je doba nadmoći američke nafte završilo, ali postavilo se pitanje kako zadržati savezništvo sa Saudijskom Arabijom i osigurati da novac koji ona zaradi od nafte radi za Sjedinjene države. Rješenje se našlo. Njega ovako opisuje Edward Fishman u knjizi Točke gušenja, američka moć u doba ekonomskog ratovanja. Čak i kada je OPEC ukinuo embargo u ožujku 1974. cijene nafte nisu pale. Godine 1970. cijena barela nafte bila je oko 1,80 i centi. Do 1980. cijena barela bila je 39 dolara, povećanje od više od 2000 posto. Američki uvoz skočio u nebo, deficit se drastično povećao. Pored energetske krize, Amerika je bila na rubu potpunog financijskog kolapsa. Dok se Nixon borio za političko preživljavanje zbog krize Watergate, William Simon činio se kao dobro rješenje za ministra financija i on je preuzeo tu dužnost u svibnju 1974. Simonovo rješenje za pritisak viših cijena nafte na američke financije bio je da uvjeri Saudijsku Arabiju da investira svoj profit od nafte u dug američke vlade. Na taj način Saudici će u suštini reciklirati dolare kojim Amerikanci plaćaju za naftu i tako začepiti američki deficit. U srpnju 1974. Simon se ukrcao na zrakoplov u vojnoj bazi Andrews i krenuo za saudijski obalni grad Džedu. Na putu je popio obilne količine viskija. Do trenutka kada je sišao iz zrakoplova bio je vidljivo pijan. Piće nije imalo vidljiv utjecaj na njegove pregovaračke sposobnosti. Simon nije bio Kissinger, nije bio uvježban u diplomatskoj vještini, ali bio je prokleto dobar trgovac obveznicama i otišao je iz Pustinske kraljevine s ovim sporazumom. U zamjenu za američku vojnu pomoć i nastavak kupovine nafte, Saudici će svoj novac od nafte preusmjeriti u obveznice Američkog ministarstva financija, koje će moći kupovati potajno izvan uobičajenih aukcija. Rođen je petrodolar. Petrodolari su postali novi temelj američko-saudijskog savezništva. I to ne samo kroz saudijsko kupovanje američkog državnog duga i investicija u američku ekonomiju. Petrodolarima financirani su i muđahedini koji su se borili protiv Sovjetskog saveza u Afganistanu za svaki američki dolar koji je išao kontrasima, borcima protiv sandinista u Nikaragvi, dolazio je jedan saudijski dolar to savezništvo preživjelo i činjenicu da su od 19 terorista koji su izvali napad na Sjedinjene države 11. rujna 2001. njih 15 bili državljani Saudijske Arabije. Američka naftna moć pretrpjela je težak udarac u 70. godinama 20. stoljeća, ali to ne znači da je ona postala nemoćna. Glavni temelj tehnološkog razvoja danas su informatičke tvrtke, glavni temelj stjecanja kapitala danas su financijske tvrtke i robne burze, koje su opet pod međunarodnim nadzorom međunarodno nadziranih regulatornih mehanizama i u tome svemu se, se današnja naftna industrija utopila u svojevrsnu, rekao bih, sivilo, ali u kojem je SAD nakon što je izgubio onu takozvanu arapsku demokratizaciju u političkom smislu, ponovno velikim investiranjem, tehnološkim razvojem postao ponovno SAD su danas najveći proizvođač svjetske nafte, anonimnih kompanija, mada su tu i Exxon Mobil i Chevron, ali to danas više nisu vodeći giganti, ali Sjedinjene američke države danas ponovno proizvode, jer su na bazi razvitka tehnologije s jedne strane eksploatacije nafte iz niskopropusnih slojeva, s druge strane velikim razvojem tehnologije bušenja i horizontalnog bušenja i ostvarivanjem takozvane tehnologije hidrauličkog frakturiranja naftnih slojeva ili ono što se pozna pod pojmom frekinga, dakle povećale su domaću proizvodnju. Recimo, Sjedinjene američke države su 99. na završetku 20 stoljeća proizvodile oko 350 milijuna tona nafte, što je tada bilo 10% od tadašnje proizvodnje od 3,5 milijarde. Danas Sjedinjene američke države proizvode 850 milijuna tona nafte, dva, skoro 2,5 puta više nego prije 25 godina. Danas je to petina proizvodnje svjetske nafte, ali je gro te nafte iz takozvanih koriste se tehnologijom hidrauličkog frakturiranja koja je ekološki vrlo problematična zbog upotrebe ogromnih količina vode, potrebe saniranja vode i tako dalje. Dakle, Sjedinjene američke države i njihove danas relativno anonimne kompanije među kojima su Exxon Mobil, Chevron i još nekoliko desetaka vrlo anonimnih ponovno proizvode najviše nafte i najviše plina na svijetu. U povijesti nafte bilježe se dva naftna šoka. Prvi iz 1973. i drugi šest godina kasnije. Drugi naftni šok rezultat je poremećaja na tržištu nafte, do kojeg je došlo zbog revolucije u Iranu. Poremećaj je bio malen. Na tržištu je zbog generalnog štrajka u iranskoj naftnoj industriji došlo do manjka od oko 2%, koji je brzo nadoknađen od drugih članica OPEC-a. Ali prvi naftni šok tako je uplašio tržište da se taj maleni poremećaj pretvorio u drugi naftni šok. Prvi naftni šok bio u istinu potres koji je potresao ekonomiju svijeta. U jesen 1973. Amerikanci su se susreli s nečim što do tada nisu doživjeli, nestašicom goriva. Kako bi se Sjedinjene države spremile za novi šok, administracija da Nixona počela je pripremati zakonski i infrastrukturni okvir za najveće skladište nafte na svijetu. 22. prosinca 1975. Nixonov nasljednik u Bijeloj kući, Gerald Ford, potpisao je zakon o energetskoj politici i očuvanju, koji je nalagao stvaranje strateških naftnih rezervi, dovoljno velikih da se u njima pohrane milijarde barela nafte. Brian Black u knjizi Sirova stvarnost nafta u svjetskoj povijesti piše. Područje Meksičkog zaljeva nudilo je laki pristup pravcima dopreme nafte morem i naftovodima koji su vodili iz rafinerija, kao i nužnu geološku infrastrukturu, podzemne slane kupole. Crpljena na zemljenu površinu u Saudijskoj Arabiji ili negdje drugdje, sirova nafta upumpavana je natrag pod američku zemlju. Kupole su odabrane između nekoliko rješenja, među kojima su bili flota tankera ili velike gumene vreće u kojima bi se čuvala nafta. Jednom, kada su te kaverne odabrane, pripremljene su tehnikom koja se zove tehnika otapanja, u kojoj se voda ubrizgava kroz kupole i onda se vadi sve dok se ne izdubi velika rupa u zemlji. Obradom soli kaverne postaju vodonepropusne. Sol se omata oko nafte poput plastike, tako kaverne ne cure. Tijekom sljedećih 25 godina savezna vlada potrošila je 35 milijardi dolara kako bi izgradila i napunila strateške naftne rezerve. Strateške naftne rezerve postoje i danas. U njima se može uskladištiti oko 4,1 milijarda barela nafte. Danas postoje četiri golema spremišta, dva u Teksasu, Bryan Mound i Big Hill i dva u Luizijani, West Hackberry i Bayou Choctaw. Još jedno skladište, ono kod Richtona u Mississippiju, u planu za izgradnju. Danas Sjedine države imaju dva velika stupa svoje naftne politike. Prvi je stalno povećanje domaće proizvodnje nafte, koje je započela još administracija Baracka Obame. Drugi je stup te politike strateško savezništvo sa zemljama Arapskog zaljeva, prije svega sa Saudijskom Arabijom. To je savezništvo još uspostavio Franklin Delano Roosevelt u zadnjim mjesecima svog života. Od tada Saudijska Arabija jedna je od najvažnijih američkih saveznika. Ona je vrlo važna i danas je važna, danas više nije možda toliko važna zbog same nafte, jer su Sjedinjene američke države ponovno postale i najveći svjetski proizvođač nafte i plina. Međutim, danas je to više, rekao bih, politička obrana, jer ostatak svoje bliskoistočne nafte koje današnji i plina izvoznici izvoze, ne izvoze više toliko u Sjedinjene američke države ili zapadnu Europu, nego i sve više izvoze u Aziju, u Kinu i u Indiju. I sutra će ta dominacija i ta veza biti više politička, zato da bi Sjedinjene američke države spriječile nepolitičku penetraciju nekad Sovjetskog saveza, nego ekonomsku penetraciju buduće Kine. Jer danas Kina je najveći svjetska industrijska sila, e, najveći potrošač energije od 2010. nadalje i kao što je nekad bio sukop između Sovjetskog saveza i SAD-a, sve više se zameće budući ekonomski rivalitet i možda politički sukop između Kine i SAD-a. E sad, kao što je nekad Nixon morao braniti Bliski istok od penetracije komunističkih partija osnovanih pod patronatom Sovjetskog saveza, sutra ili preksutra će američki predsjednici morati braniti bliskoistočne zemlje od ulaska kineskih kompanija, ne toliko na bazi političkih, nego više na bazi industrijskih akvizicija i aktivnosti. Prema tome ta veza će tako dugo dok još uvijek nafta i plin igraju stanovitu ulogu u svjetskoj energetici, a igraće sljedeći 20 godina dok traje ratna euforija i geopolitička dominacija u svjetskim odnosima, igraće još i više, tako da će Sjedinjene američke države biti vezane uz Bliski istok i na neki način nastojati biti više ne toliko industrijskim patronom, koliko političkim, geopolitičkim patronom da bi se spriječila ekspanzija Kine. Jer ekspanzija Kine je prisutna, ona je nedvojbena. Kinezi su recimo, uzmimo samo jednu od najvažnijih industrijskih trošila naftnih proizvoda, automobilska industrija. Danas svijet proizvodi 90 milijuna automobila godišnje, govorimo o svim automobilima, osobnim, komercijalnim, sve zajedno. Kina od toga jednu trećinu. Prije 25 godina svijet je proizvodio 60 milijuna automobila godišnje, Sjedinjene američke države su proizvodile 12 milijuna automobila, Kina jedva jedan. Doba nafte počelo je 1859. u Titusville u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. 21 godinu nakon što su lažni pukovnik Edwin Drake i njegovi bušači pronašli naftu, u Clevelandu John Davison Rockefeller osnovao je Standard Oil Company, koja će u manje od dva desetljeća zagospodariti američkom proizvodnjom i preradom nafte. Rockefeller i drugi naftni tajkuni izgrađivat će svoja naftna carstva. U toj izgradnji oblikovat i svijet koji je nepovratno izmijenjen izumom motora s unutarnjim sagorijevanjem. Tvrtke nasljednice Standard Oila za će i svjetskom naftom. Kao sedam se stara uz dvije britanske tvrtke, one će nadzirati svjetsku proizvodnju i preradu nafte. Dva su događaja zadala veliki udarac moći američke nafte. Prvo su u 60. godinama prošlog stoljeća Sjedinjene države od najvećeg proizvođača izvoznika nafte postale uvoznik, a onda je naftni embargo iz 1973. ojačao zemlje članice OPEC-a. Činilo se da je doba moćne američke nafte prošlo. Američki predsjednik Nixon u studenom 1973. proglasio je cilj da za 10 godina Sjedinjene države ponovno budu energetski nezavisne. Taj je cilj proklamirao svaki američki predsjednik nakon njega. Taj je cilj bivao sve nedostižniji. Godine 2005. Sjedine države 60% svojih potreba za naftom podmirivale su iz uvoza. Ali u jesen 2018. Sjedine države pretekle su Rusiju i Saudijsku Arabiju u proizvodnje nafte. Taj su položaj izgubile prije skoro pola stoljeća. Američka proizvodnja nafte raste i dalje, s tim rastom ponovno jača moć američke nafte, govori profesor dr. Igor Tekanić to je danas već relativno vrlo jeftina domaća proizvodnja, jer koliko god oni idu u nove šejlove i nove, nove škriljavce sa novim velikim bušenjem, to je velikim dijelom već amortizirana industrija koja ima relativno manje troškove i velike profite. I vrlo anonimni kapital koji danas više nisu velike kompanije u koje vi možete uprijeti, u koje može uprijeti bilo koji analitičar prstom pa reći, e, oni su ti koji crpe svijet e, jer danas se ni ne zna ko su oni, ali neko proizvodi 850 milijuna tona nafte godišnje, Može se zaključiti da je američka naftna industrija, kakva god ona bila i šta god danas ona značila, jedna vrlo žilava industrija. Jer Sjedinjene američke države danas proizvode opet najviše nafte na svijetu. One proizvode skoro toliko koliko Saudijska Arabija i Rusija sljedeća dva proizvođača. One proizvode 25% svjetskog prirodnog plina, a to se sve skupa izvodi u kompanijama koje su relativno anonimne, koje su male, diversificirane i za koju nitko, nitko ni jedan analitičar ili svjetski razvojni filozof ne može uprit prstom i reći ti su sada ti koji crpe našu snagu, naše profite i tako dalje. Dakle, američka naftna industrija kroz ovu transformaciju zadnjih 20 godina je enormno povećala domaću proizvodnju, enormno se je postala anonimna